Ooh. с чистого листа, чистого листа, чистого листа, чистого, чистого листа, чистого. Я с другим ты другой неистово, я с другим ты другой неистово. Кто же жаднее, кто пьянее, кто ночник, кто подлее ты или я. Делим деньги, делим дети, делим, делим на твое и мое, делим накопленный я, наш я, наш я, делим на твою мой я, наш я, делим на твою мой я, наш я, делим на твою мой я. Наш я делим на твой мой яд Наш я делим на твой мой Ему я твой даю, я ты даешь ему яд Наш яд принимают они пока спят Наш яд это первое, чего проснувшись они хотят Наш яд это то, чем они после нас других угостят Это наш бой, маленький бой Принимай бой, кто из нас с тобой подаст яд вкуснее Я ему или ты ей, я ему или ты ей Это наш бой, маленький бой, принимай бой Кто из нас с тобой подаст яд вкуснее Я ему или ты ей, наш яд клубе, в клубах дыма В дым дает рука моя яд Мимо лузы бьет рука его Яд взят, ест рук моих твой яд И губы его говорят мне, что я Муза, мимоза, доза Бабочка, спрячу тебя от мороза Девочка, думал я, что ты блюдо ужина Но ты не блюдо ужина, ты моя жена Ты не блюдо ужина, ты моя жена как просто не вы одни, не одни Она ловит в своих глазах мои огни Она хочет, чтобы кончились дни, но чушь подряд Пока рука твоя дает ему яд Яд взят, она ест у твоих мой яд И губы ее говорят, что ты ток, кипяток Виброкоток, горсть таблеток, водки глоток Думала я, думала я, что мы для стола А вы для бабла Думала я, что мы для стола А вы для бабла Но ты не для бабла Ты мои крыла, ты чтоб я жила Ты не для бабла, ты чтоб я жила Ты не для бабла, ты чтоб я жила Не до ужина ты моя жена Ты не для бабла, ты не для бабла Ты, чтоб я жила Ты не блюдо ужина, ты моя жена все с новой строки, новой новой строки Я с другим живая, ты с другой жестокий Я с другим живая, ты с другой жестокий Я с другим живая, ты с другой жестокий Кто жадник, кто пьяник, кто сильник, кто больник, кто грязник Кто ночник, кто подлик, кто прочнее Делим деньги, делим дети, делим-делим на твое и мое Делим накопленный яд Наш я делим на твой мой Наш я делим на твой мой Наш я делим на твой мой Делим, делим, делим, делим деньги Делим дети Делим, делим на твое и мое Делим накопленный яд Наш яд Делим, делим, делим накопленный яд Наш яд Делим на твой и мой яд Делим, делим деньги Делим дети Делим, делим на твое и мое Делим накопленный яд, наш яд Делим, делим, делим накопленный яд, наш яд Делим на твой и мой яд